الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Bugünkü muharram oyining yangi yilning birinchi oyini oxirgi juma kunlari <clears throat> inshaalloh dushanba kunidan yangi oy kiradi birinchi oy tamom bo'lib ikkinchi safar oyi kiradi ba'zi birodarlarimizni fikrlarida safar oyiga alohida ba'zi bir narsalarni qilib bo'lmaslik haqidagi fikrlari bor ana bu fikr mutlaqo durust emas birodarlar safar oyida safar qilib bo'lmaydi degan kalima o'zi bir ilmsizlikni belgisi safar kalimasi sin bilan bo'lsa safar oyi sot bilan bunga uni hech qanday aloqasi yo'q alloh subhanahu va taolo oylarni hammasini barakotli qildi va ba'zi oylarni ba'zi oylardan afzal qildi ramazon oyini boshqa oylardan afzal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 Oila qurilgandan keyin oiladagi o'zi oila qurishlikdan asl maqsad bo'lgan hayotning davomati, naslning o'zdan keyin qoldirishlik hamma mavjudotga fitrat bo'lgandek insonga ham hech bir o'zgarib bo'lmaydigan hech kim tarafidan alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga o'rnatgan naslni qoldirish hayotning davomati uchun bo'lgan kurash tabiatini Alloh o'rnatdi buni hech kim buni olib tashlashlikka kuchi yetmaydi va ko'p oilani e'tibor qilmagan maslaklar ham oilaning haq oila albatta jamiyatning birinchi g'ishti ekanligini tan olishdi mana bu oiladagi har xil odoblar shularni hammasini qur'oni karim mana bu keyingi oyatlarda bayon qiladi avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek ashobi kiromlar avvallari o'zlarining <clears throat> shaxsiy hayotlarida ham ijtimoiy hayotlarida ham iqtisodiy hayotlarida ham hech qanday qonunga bo'ysunmasdan havo qonuniga bo'ysunib yashashardi islom kelgandan keyin ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'zlari haqida masalalarni suol qilishardilar ba'zi vaqtlarda iqtisodiyotga taalluqli bo'lgan nima narsalarni infoq qilishlik haqida suol qilishardilar mana bu suollar ularning qalblari butun bir boshqa olamga o'tganligiga dalolat qiladi ana shunga o'xshagan <clears throat> hozirgi biz o'qib o'rganmoqchi bo'lgan oyat kalima ham o'zlarining shaxsiy hayotlarida endi tamoman havoyi nafslari bilan yurgan kishilar islomni qabul qilgandan keyin hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda qanday bo'lishligini saol qilishardilar bu savol o'ziga xos bir kuchlik dalolatlikki endi ular ollohning qonuniga kirdik endi har bir hayotimizdagi ishlar ollohning qonuniga muvofiq bo'lmoqligi kerak bundan zarracha o'zgarmasligi kerak hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarda ham Allohning qonunidan zarracha tashqariga chiqmaslik kerak ekanligini his qilganliklariga dalolat qiladi. Ey Muhammad alayhissalom deydi Alloh taolo sizdan ayollarning uzrlik holatida ular bilan muboshara qilishlik haqida savol qilishadilar. halolmi yoinki harommi mana bu haqda ham suol qilishadilarki olloh bizga shu haqda nima hukm qiladi deb suol qilishadilar qul huva azan ayting ey muhammad alayhissalom uzrlik holatda ya'ni hayz holatida ular bilan muboshara qilish ikkala tarafga ham zarardir ham pokiza tabiat jirkanadigan holatdir va hamda tan durustlikka ham aziyat zarardir bu narsani shunday deb e'lon qiling fil uzrlik holatda ayollardan o'zinglarni chetlatinglar chetga olishlikdan kinoya muboshara mumkinmasligiga ishoradir bundan birga ovqatlanish yoyinki birga suhbatlashish yoyinki boshqa mubosharadan boshqa qo'shilishlikdan boshqa masalalarga taalluqli bo'lgan amallar mumkin lekin faqat muboshara qat'an shariati islomiyada harom qilingan hatta pok bo'lguncha ya'ni muboshara bilan yaqinlashmanglar pok bo'lishgandan keyin bu muboshara ham alloh subhanahu va taolo buyurgan fitrati salima qabul qilgan olloh buyurgan nasl qoldirishlikdan bo'lgan maqsad bilangina yaqinlashinglar olloh tavba qiluvchilarni xato qilgan holatda tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi va olloh shunday holatda o'zlarini pok tutib Allohning qonuniyatiga bo'ysungan pok bandalarini yaxshi ko'radi. Bu kalima inson jasad shahvatiga bo'ysungan vaqtda ko'p xatoga ketib qolishlikka ishora bo'lyapti birodarlar. Xususan maxfiy o'rinlarda qolganda jasad shahvatining jasad shahvatining gapiga kirishlik natijasida inson xato qilib qo'yishligiga ishora bo'lyapti xato qilgan vaqtda darrov ollohga tavba qiluvchi kishilarni olloh suyadi va shunday uzrlik holatlarda o'zlarining ollohni qonuniyatiga bo'ysundirib o'zlarini pokiza tabiat jirkanadigan narsalardan pok saqlagan bandalarini suyadi nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين qur'oni karim ayollarni ba'zi o'rinlarda astaizu billah Hunna libasul lakum va antum libasul lahun. Ayollar xuddi kiyimlar uyat o'rinlarini bekitib turganga o'xshagan ayollar ham insondagi ko'p xatolarga ketib qolishlik vaqtida bu xatolarni to'sib turadigan libos manzilatidadir deb ayollarga xitob qiladi erkaklarga ayolinglar sizlarga xuddi aybilarni bekitib turadigan libos qanday manzilda bo'lsa jamiyatda bir xatoga ketib qoladigan vaqtinglarda sizlarga bu xatolardan to'sib saqlab turadigan libos deyishyaptilar bizlarning musulmon millatining ayollari ham o'zlarining turmush o'rtoqlariga ayblarini to'sib turadigan libos bo'lishyaptilarmi bir o'zlariga savol qilib ko'rishsinlar alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilaridandir sizlarni o'zinglarni jinsiylardan juftiylarni yaratib sizlar bilan ularni o'rtasida do'stlik va mehribonlikni qilishligi bir daqiqada birdan tanimagan bilmagan juftlar do'stlarga aylanishligi ollohning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir mana bu yerda yana nisaukum harsullakum sizlarning ayolinglar sizlarning kelajakdagi avlodinglar nasliylarni qoldiradigan bu nasl ekinzori deb alloh subhanahu va taolo yod qilyapti hayotning davomatiga sabab bo'ladigan manzil deb yod qilyapti xohlaganinglardek muboshara bilan o'zinglarning nasl ekinzoriylarga kelinglar deb alloh subhanahu va taolo ularning hammalarini asl bo'lgan naslning qoldirish o'rnida bu ham alloh subhanahu va taoloning qonuniyatiga bo'ysungan holatda bo'lishligini bu amal Allohning huzuriga jo'natadigan yaxshi amal ekanligiga ishora qilib qaddimu li anfusikum hatto jasad shahvatini o'talayotgan vaqtida ham oxiratga sizlar yaxshilik amalini qoldiringlar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'z turmush o'rtog'i bilan halol nikohida bo'lgan turmush o'rtog'i bilan mubosharani ajr ado ajr va'da qilganlarida ashoblarning bittalari ajablanib يا رسول الله أيأتي أحدنا لشهوته فيكون له ajrun. bizlarning bittalarimiz jasad shahvatini o'tashlik uchun muboshirada bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarida aytdilarki harom yo'lga yurganda gunoh bo'ladimi dedilar ha deganlarida haromdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar vattaqulloh bu jasad shahvatlarni o'tayotgan vaqtda Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqishlikdan qo'rqinglar Allohdan. Va'lamu annakum mulaku. Ana shunday soatlarda ham sizlar Allohga ro'baro bo'luvchi ekaninglarni yaxshi esinglarga olinglar. Allohga banda ro'baro bo'lishligini bilishligi bir tarafdan quvonchli bo'lsa gunohlari esga tushganda juda ham tashvishlidir birodarlar ana bu narsa ollohga ro'baro bo'lishligini bilishlik bunday ibodat soatlaridagina bilishlik emas balki jasad shahvatini o'talayotgan vaqtda ollohga ro'baro bo'lishligini bilishlik mana shundagina foyda qiladi inson shunda o'zini Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqmasligiga bu vaqtdagi Allohni ro'barosida turishligini bir hisob qilishligi uni pok amallarga olib boradi va xato qilganda tavba qilishligiga sabab bo'ladi o'zini bunday jirkanch holatlarda gunoh yo'llariga jasad shahvati sababli kirib ketishligidan saqlaydi va bashiril mu'minin ana shunday vaqtlarda Allohniga ro'baro bo'lishligini bilib, har bir ishini Allohning hukmiga muvofiq qilgan iymonlik sifatli kishilarga ularga bashorat beringki, yaxshi mukofotlar bilan. Mana bu oyatlardan biz yaxshi bilishimiz kerakki, Qur'oni Karimda zikr qilingan hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarni ham mufassal bayon qilishligi ba'zi dinsizlar tarafidan hatto qur'oni karimda bunday narsalar ham bayon qilingan degan narsani ba'zi bizlarning dinimizga rahna solishmoqchi bo'lsa biz ularga javobimiz shuki bizni islom dinimiz voqeiy bor holatlarning hammasini to'la suratda ifodalaydi dunyoda ayol kishining uzrli holati bo'lishligini ochiq aytadi bu holatda inson qanday munosabatda bo'lishligini ochiq e'lon qiladi bu holatda hamma insonlarning poklikka chaqiradi va xato qilgan vaqtda tavba qilishlikka chaqiradi va bu jasad shahvatini o'talayotgan narsani jirkanch holat demaydi u holat alloh subhanahu va taologa ibodat bu bilan inson Allohga yaqin bo'ladigan amallar bo'lishligi ham mumkin agar Allohning qonuniyatiga bo'ysunsa bo'ysunmasa gunoh amallarni ham bajarib qo'yishligi mumkin deb ochiq aytadi ammo boshqalarning kitoblariga nazar tashlasangiz ular hech qanday hayotdagi voqelikni ifodalashmaydi bizni islom dini bu bayonlar bilan nikohdagi holatlarni e'lon qilishlik bilan hammasini o'zining voqeiy hayotda insonni inson deb xuddi inson shaklida tasvirlaydi uning hamma mayilliklari hamma narsalari bilan to'la ifodalaydi bu yerda uzrlik holatdagi muboshara hukmi bilan iloh hukmiga qur'oni karim ko'chib ya'ni iloh deb uzoq vaqt o'zini turmush o'rtog'idan birga muboshara qilishlikdan uzoq vaqt chetlatishlikka bo'lgan qasam degan ma'noni bildirishlikdan qasam ma'nosini bildirishlikdan ilgari qasam haqida Qur'oni Karimda bir oyat keladi. Astaidu billah va la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru va tattaqu va tuslihu baynan nas vallohu sami'un alim. Oyat kalimaning mazmuni yaxshilik qilmayman deb, taqvo ishlarini qilmayman deb odamlar o'rtasini isloh qilmayman deb qasam ichgan bo'lsanglar yaxshi ishlarni qilmaslikka xullas qasam ichgan bo'lsanglar bu qasamiylarga ollohni ko'ldalang qilib men qasam ichib qo'yganman deb yaxshilik qilmasdan yurmanglar qasamning buzib qasamni kafforatini to'lab yaxshi ishlarni qilinglar degan mazmunni bildiradi mana bu imom muslim rivoyat qiladilar abu Hurayra gan sanadlarini yetkazib rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki man halafa ala yaminin faraa ghayraha غيرها minha falyukaffir an yaminihi يمينه yaf'al الذي huwa khayr agar bir kishi bir qasam ichgan bo'lsa bir ishni qilmayman deb u ish yaxshi bo'lgan bo'lsa yoinki bir qasam ichgan ediyu bir ishni qilishlikka yo qilmaslikka undan boshqa ish yaxshiroq ko'rinib qoldi shunda qasamini buzib kafforat berib yaxshi bo'lgan ishni qilib ketaversin dedilar ana men qasam ichib qo'yganman bu yaxshi ishni qilishlik qilardimu lekin qilmaslikka qasam ichib qo'yganman deb Allohga qasam ichganman deb Allohni ko'ldalang qilib bu yaxshi ishni qilmaslikka qasamingizni sabab qilmanglar kafforat berib bu yaxshi ishni qilib ketaveringlar degan oyat kalima nozil bo'ldi mana bu narsa islom tarixida ham abu bakr radhiyallohu anhu oyisha siddiqa onamiz haqida bir bo'xton bo'lganda bu bo'xtonga mistah ismlik abu bakr roziyallohu anhuning qarindoshlari ham sharik bo'lib qolgan edi mistah ismli kishiga abu bakr roziyallohu anhu marhamat qilib yurardilar shunda mistahning oyisha siddiqa onamizning roziyallohu anhoni haqidagi bo'htonga sharik bo'lib qolganligi uchun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 ishlarini qilmaslikka yo odamlar o'rtasini isloh qilmaslikka qasam ichib qo'yilgan bo'lsa bu qasamni kafforatini beriladi va shu yaxshilikni qilib ketilaveradi alloh subhanahu va taoloning marhamati yana qasamni qasd bilan niyat bilan ichilmagan bo'lsa olloh unday lag'v tilidagi o'zi chiqib ketgan ya'ni qasd bilan aytilmagan qasamlar bilan jazolamasligini e'lon qildi استعيذ بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم olloh sizlarni qasamiylardagi qasd bo'lmasligi bilan niyatsiz bo'lgan qasamlar bilan sizlarni jazolamaydi lekin sizlarni olloh qalbiylardagi qasd bilan bo'lgan niyat bilan bo'lgan qasam bilan jazolaydi ana buni e'tiborini oladi agar uni kafforatini to'lasa olloh yana qasamidagi ichgan gunohini kechiradi <clears throat> mana bu hadisni mana bu oyatni biz tushunishligimiz uchun ba'zi ashoblar davrida o'tgan voqealarni esga olib o'tsak tushunarliroq bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamon otishayotgan kishilar oldidan o'tdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga ashoblardan bir kishi bor edilar shunda odatda kamon otib bir nishonani urib mashq qilib turgan kishilar odatda hammada ham bo'ladi nishonani urganligini e'lon qilib boshqaning xato qilganligini e'lon qilib asobtu valloh va axtata valloh dedi men nishonani urdim sen urolganing yo'q seniki tekkani yo'q nishonaga deb qasam bilan gapirdi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga turgan kishi aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hanisar rajul ya rasululloh qasam ichib qo'ydi qasamni kafforati lozim bo'ldi bu odamga deb aytdilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kalla aymanur rumat la kaffarata fiha va la uquba merigan odamlarni qasami lag'vi niyatsiz qasam bo'ladi bu qiziqqonlik ustida aytilingan so'z uning kafforati ham bo'lmaydi jazosi ham yo'q dedilar said ibn musayyabdan rivoyat qilinadiki anna axavayni minal ansori kana baynahuma mirosun ansorlardan aka ukaning o'rtalarida bir meros bor edi taqsimlanmagan bittalari ikkinchilardan taqsim qilishlikni talab qildi shunda aytdilarki in utta tasaluni anil qisma fakullu mali fi ritajil ka'ba shunda aytdilarki agar mendan yana taqsim haqida so'rasang meni molimni hammasini kabani devoriga qo'yib qo'yaman o'zimniki emas kabani devori bo'lsin dedi shunda taqsimga keyin g'azab sababli gapirilib qo'ygandan keyin taqsim qilib berishlik to'g'ri kelib qolganda umar ibn hattobdan fatvo so'rashdilar فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك umar ibn hattob bunga javoban aytdilarki kaba sening molingga muhtoj emas dedilar qasamingga kafforat to'lab birodaring bilan ukang bilan gaplashaver va taqsimini qilaver dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki rab taologa osiy bo'ladigan suratda nazram bog'lanmaydi qasam ham bog'lanmaydi deganlar qarindoshlardan aloqa uzishlikka ichilgan qasam ham bog'lanmaydi deganlar va o'zingni mulking bo'lmagan narsaga qasam ichgan bo'lsang ham qasam bog'lanmaydi deganlarini eshitganman molingni taqsim qilaver kaba sening molingga muhtoj emas dedilar ana bu narsalardan bizga ma'lum bo'ladiki alloh taoloning rahmati lag'u qasamlar bilan olloh bizlarni jazolamaydi lekin niyatlar bilan bo'lgan qasamga amal qilmasak bunda biz jazoni ko'ramiz alloh saqlasin buni <clears throat> للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم iylo deb aytib o'tdikki o'zini turmush o'rtog'idan uzoq vaqt birga bo'lmaslikka qasam ichishlik yoyinki muddatsiz bo'lgan vaqtga qasam ichishlikdir bu yerda islom dini shunday uzoq muddatga qasam ichishlikni yoyinki butunlay birga bo'lmaslikka qasam ichishlikni harom qilmadi avvaldan buni harom qilmadi chunki bu ba'zi holatlarda er va ayolga foydani keltirishligi mumkin bo'lib qoladi ular birga osoyishta yashayotgan hayotlarini birga yashashayotgan holatlarini qadrlamasdan turganlarida uzoq muddat o'zini chetga olishlikka qasam ichishlik bir biridan bunday muomala va yaxshi munosabatlardan foydalanib yurganligini qadrlamasligi shu muddat ichida ma'lum bo'lib qolishligi mumkin ikkovlarining ham uchun davo bo'lib qolishligi mumkin lekin shu bilan birga er kishini mutlaq holatda qo'ymadi u uzoq vaqt o'zini chetga olishlikka bo'lgan qasamni muqayyat qilib qo'ydi mana bu oyat shu hukmni ifodalaydi o'zlarining ayollaridan uzoq vaqt chetlanishlikka yo mutlaqo chetlanishlikka qasam ichayotgan kishilar to'rt oy kutishlikdan ortiq mumkin emas agar bir kishi bir yil yoinki ikki yil yoinki uzoq muddat shu qasam ichgan bo'lsaki birga muboshara ya'ni qo'shilmaslikka qasam ichgan bo'lsa o'zini turmush o'rtog'i bilan to'rt oy kutiladi to'rt oy o'tgandan keyin yo er kishi majbur bo'ladiki taloq qilishlikka yo bo'lmasam taloq qilmayman deb tursa qozi tarafidan bu taloqni ijro qilinadi to'rt oydan ortiq u bilan birga yashamaslikka mana er kishini mutlaq holatda islom dini qo'ymadi to'rt oydan keyin yo er kishi taloq qilishlikka majbur bo'ladi yo qozi tarafidan buni taloq qilinadi qur'oni karim buni avvaldan bunday uzoq muddatni qasam ichishlikni man qilmasligi ko'p vaqtlarda bunday qasamlar er va ayol uchun foyda bo'lib qolishligi mumkin oila buzilib ketayotgan oila qurilib davom etib avvalgidan mustahkamroq bo'lib qolishligi ham mumkin xuddi biz hayotimizda buning guvohlarini ko'pini ko'rib turibmiz mana ular to'rt oydan keyin agar taloq qilmasdan birga turmush hayotlarini davom ettirishsalar alloh subhanahu va taolo bular shu to'rt oy ichida bir birlariga nisbatan qilgan zulmlarini kechiruvchi va mehribon zotdirki erga ham ayolga ham zulm qilmadi alloh taolo bu iloni mutlaq harom qilmadiki g'azab sabablik shu vaqtda qo'yib yuborishlikdan boshqa narsani iloji yo'q bo'ladigan holatni ham qilmadi mehribonligi va to'rt oydan keyin ham uzoq muddatlar ayolning turmush o'rtog'isiz yakka holatda mazluma bo'lgan holatda yashaydigan bo'lishligiga ham ruxsat bermadiki olloh mehribon zotdir والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء xayr bundan keyingi oyat taloqqa taalluqli bo'lgan masalalar bizlarning qur'oni karimda va boshqa hadis shariflarda islomiy kitoblarimizda nikoh taloqlar oshkor suratda aytilingan ya'ni hayotda hech taloq bo'lmaydigan olammas deyilgan emas xuddi boshqa kitoblarni qarasangiz hech bir dunyoda bir taloq bo'lmagan deb yozilgan hamma odamlar tarafidan yozilgan kitoblar lekin hayotga nazar tashlasangiz taloqdan boshqa narsa qolmaganga o'xshaydi islom dinida taloq halol lekin Alloh eng yomon ko'rgan halol deb yod qilindi taloqqa ma'lum bir holatlarnigina shulardagina mumkin deb ruxsat berildi bu holatlarni rioya qilmasdan taloqni ijro qilinishlik taloqni joriy qilishlik gunoh deb sanaldi lekin bu narsaning huquqini faqat er kishini o'zigagina ham berib qo'yilmadi ayol kishigina o'ziga ham berilib qo'yilmadi ba'zi sharoitlarda xul'i degan masala inshaalloh keyingi darslarimizda o'qiymiz mana bu ayol tarafidan oilani buzishlikka ko'p zulm tortgan holatlarda ayolga ham huquq berildi inshaalloh keyingi darslarimizda buni mukammal suratda o'rganamiz mana bu oyat kalimalardagi mazmunlarni bilinganda birodarlar yaxshi anglab olishligimiz kerakki islom dini voqeiy din ko'rinib turgan hayotdagi bo'ladigan narsalarni xuddi shu shaklda tasvirlab bizga ko'rsatib beradi u hayotdagi narsalarning hammasidan ko'z yumib o'tib ketmaydi boshqa maslaklarga o'xshagan bu hayot deydi bu oxirat emas bu hayotda insonlar yashaydi insonlar o'zlarining tabiatlari bilan mayilliklari bilan jasad shahvatlari bilan ruhlari bilan shular bilan yashaydigan yer olami deydi bu yerda nikoh mana bunday suratlarda bo'lishi kerak deb mana yuqoridagi darslarda aytdik nikohdan keyin hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalar ollohning qonuniyatiga bo'ysungan bo'lishligi kerak bular bilan mo'min kishi oxiratga yaxshi ajr qo'lga keltiradigan amallarga aylantirmoqligi kerak va o'zi ko'p aziyat chekkan vaqtda turmush o'rtog'iga nisbatan ichadigan qasamlar mana bu suratda bo'lishligi kerak to'rt oydan ortiq unga jabr berishlikka mutlaqo shariat ruxsat bermaydi ilo ham o'z asli ruxsat berilishligi qasamni ichishlikka ruxsat berilib harom qilinmasligi oilani saqlab qolishlik uchun iloj bo'lib shuni davo bo'lib qoladigan suratlarni ifodalab beradi biz bu olloh subhanahu va taolo tarafidan hayotimiz uchun bo'lgan bu ko'rsatmalarni afsus qadrlay olmadik turmushga taalluqli bo'lgan masalalarni yosh birodarlarimiz o'rganmadi mana bu holatlar hayot maydonidan ko'chirildi odamlar hayotda Allohning qonuniyatlarini esdan chiqarishdi qur'oni karim mazmunlarini bilishmadilar hatto ular qachon turmush qilishlik kerak kimlar bilan turmush qilishlik kerak va turmushdan keyingi o'zining oilaviy holatlarda qanday muomalalarda bo'lishlik kerak bulardan mutlaqo bexabar bo'lib o'sishdilar shuning uchun hozirgi vaqtdagi oilalarning buzilishligining siri ham islom ta'limotining hayotdan ko'tarilganligini belgisi balki islom ta'limotlariga masxara bilan qaralganligini belgisi endi davr keldi lekin buni hamma bilmayaptiki qur'on hukmlarini hozir yoshlarga ta'lim berib bularga bildirib ularning dunyo va oxiratda saodatiga sabab bo'ladigan davr kelganligini afsus ming afsuslar bo'lsinki hamma bilmayapti bu narsani bizlar bu qur'oni karimdagi oyatlarni avval shaxsiy hayotimizda keyinchalik o'zaro birodarlar bilan bo'lgan munosabatlarda oilaviy hayotlarimizda hayotga tadbiq qilmoqligimiz kerak shu bilan biz dunyo va oxirat saodatiga erishamiz alloh subhanahu va taolo hammamizni axloqlarimizni qur'onda ko'rsatilgan xulqlarga bilan xulqlantirsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahollaqu bi axloqillah Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar deb aytdilar buning ma'nosi ollohning mana sifatlarini aytib berdik olloh shuncha bandalar xato qilishsa ham kechiradi bandalar o'zaro bir birlariga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 qilsin alloh الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات فمن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى الله أكبر alloh taolo ibodatimizni qabul qilsin parvardigoro gunohlarimizni mag'firat qilsin parvardigoro oxiratga qilgan ibodatlarimizni olib ketishlikka o'zing nasib qilgin mehmonlarimizni ham alloh taolo qadamlariga hasanotlar bergin sallallohu taala allohu akbar